ความเจริญในธรรมแก่ท่านทั้งหลายนอนนอนหลับดีไหมนะ清晨起来，今天是明天。 ไม่หลับก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดี อาจจะเปลี่ยนที่换个地方，人不习惯。 คนเราเล้ชอบมีเรื่องให้คิดหลายเรื่อง睡不着，睡不好，因为换了被子啊，为什么在家里睡得好，换个地方就睡不好？เข้าป่าก็ถามหายูลงน้ำก็ถามหาปีิ ไม่รู้ถามทำไมกลัวอะไราผู้一直没人 ราะฉะนั้น เราเลยมาทบทวนสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันตรงนี้所以我是要来好好的复习一下自己当下你为什么会苦？为什么会烦恼？问题出在哪里？ ถึงมีกรอบ มีกฎ มีกติกา ในสังคมมวลหมู่มนุษย์这个我生存的这个社会上，它有它的自然的规律。เพื่อให้สังคมนั้นอยู่ด้วยความเป็นปกติ ก็อาศัยระเบียบกฎกติกา เป็นตัวเป็นกรอบ ในการการเป็นอยู่ในสังคมนั้นนั้น那我们生活中的一些法则啊，那么是希望啊大家。 它的一定的啊这个秩序，不是谁想做什么就做什么。พอมนุษย์นั้นอยู่ด้วยกันหลายๆคนจำนวนหลายคน ก็ต่างคิดต่างเป็นต่างที่จะเอาความรู้สึกของตนเองเป็นใหญ่今天是第一天，我们先啊跟大家讲一讲 如果你做不好一个人，你就更不要谈修行了。จึงต้องมีมีระเบียบคนสมัยก่อนเรียกว่ามีระเบียบมีวินัยมีศีลประจำไว้กฎกติกาคำีว่ากฎกติกาของสังคม ให้รับรู้และก็ปฏิบัติตามกฎกติกานั้นจึงจะมีความเป็นปกติสุขอยู่ได้ 每个人啊都有他的责任和在啊这个生活中他应尽的义务。เพราะฉะนั้น กฎกติกาทั้งหลายที่เราที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ก็เพื่อความ เป็นอยู่ผาสุขในหมู่หมู่มนุษย์ทั้งหลาย แต่เพราะนั้นแหละกฎกติกาบางครั้งมาขนาด ก็ทำให้เรานั้นอึดอัดอยู่ในระบบระเบียบในส่วนนั้น ทำให้ต้องคิดดิ้นรนในการที่จะออกจากระเบียบสิ่งเหล่านั้น如果一个人没有尽好自己应尽的义务，做好自己啊应负的责任啊，那么他的生活一定会出问题。 ผู้ที่ไม่ผู้ที่อยู่นอกเหนือกฎระเบียบก็มีแต่พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเพราะท่านมีระเบียบมีกฎมีกติกาเป็นของตนเอง那么啊，我们 好好的啊，那在啊整个自己的这个心性上啊，再去下功夫。ท่านไม่มีความอยากเป็นที่ตั้งผิดกับพวกเราว่าทำอะไรด้วยความอยาก有人想修行啊，把孩子扔了啊，家里不管了啊，这就是说应尽的义务。 你要进，你要走。那么同时也一样可以啊，在家庭中，在生活中，就去不断的看自己，不断的去用功。แต่ละคนก็อยากเหมือนกันแต่ละคนความต้องการก็ไม่เหมือนกันถึงเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้น เลยก็ต้องอาศัยกฎระเบียบส่วนนี้เพื่อเป็นการ เป็นเบ้าหล่อหลอมแห่งความเป็นปกติสุขของสังคม所以我们在啊这个啊大千世界中呢啊大家啊像刚才讲的啊先把这个人做好，这个人做好，一切都会好起来的。 เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันรวมกันในสังคมจำนวนหมู่จำคนจำนวนมากมากก็อาศัยมีการมีกฎระเบียบในการเป็นอยู่ เพื่อต้องการที่จะก้าวเข้าหาความเป็นปกติในชีวิตของคนเรา为什么我会啊投胎做人，没有投胎成为 畜生动物，因为动物的贪嗔痴比我们重，我们有智慧啊，你需要啊，在你觉心的啊这个指导下，啊，真正的做一个人，是该做是不该做，清清楚楚。เป็นการขัดเป็นการปฏิบัติ เพื่อความเป็นปกติในชีวิตของเรา而不是为了追求啊你的名利财食色而肆无忌惮的啊不择手段的去做一些不是人做的事情สิ่งหนึ่งที่เรามารวมเนื้อรวมกันอยู่ที่ตรงนี้ วิธีการส่วนหนึ่งก็เหมือนกัน อาอาศัยรูปแบบวิธีการการทำความรู้สึกตัวตรงนี้ เพื่อเพื่อ ให้เกิดความให้เกิดพลัง พลังจิตพลังสมาธิ พลังปัญญาของเรา ให้เข้มแข็งขึ้น所以啊，我们才要来到寺院中，来到禅堂里啊，在禅期中，好好的啊，来培养我们的这个觉知。 让我的觉知力增强，觉知力强了以后，你可以清楚的看到自己。大部分人的问题都是，啊，能够知道自己的问题在哪，但是做不到。会一直讲一个问题，就是我做不到。 สติเรียกว่าสติสติความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัว所以说，很多人就会说啊啊，我有一个魔，我有一个鬼啊，怎么样怎么样？只是说，不是啊身外魔，不是身外鬼，是你自己的心魔，你自己的心魔。 是你的习气，你对烦恼之的执着，你对贪嗔痴的执着，你已经习惯了对贪嗔痴的所以，当你要看见他们，不再任他们奴役的时候，你需要一个时间。他们那边他们铺地板帮我们，从在绿林班。 这个我们讲知知，那那么在啊，我们这边我们就一般单讲知道。啊，所以说知道啊，是平常每个人都说的，但有几个人真正知道自己的心、自己的念头？ 是柔和的呢？เรามาฝึกหัดปฏิบัติตรงนี้ เพื่อต้องการทบทวนสิ่งที่มีในตัวเราทุกคน说，平常常常听到有人说：“我知道，我明白。”只能说告诉大家，你不是真知道。 你也不是真明白啊！你的知道是带着欲望的知道，你的明白是带着你自己的分别执着，带着你的贪欲、嗔和痴知道的。เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดไม่มีใครอื่นที่จะทำให้เราได้

ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนที่มีสูงสุด แต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่นำสิ่งนั้นออกไปใช้ได้ เพราะเราหลง有的人说，我看见一些 虽然说我可以告诉大家，你完全看不见你自己的念头。โมหะเป็นตัวครอบงำเอาไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเปิดเหมือนเปิดประตู เปิดแล้วปิด เปิดแล้วปิด แต่ปัจจุบันนี้เราปิดตัวเองปิดขังตนเองเอาไว้ โดยไม่สามารถที่จะเปิดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้พาตนเองนำตนเองออกจากสิ่งเหล่านั้นออกได้ออกไปได้ 所以坐钟禅是通过啊我们的这个手不动作来进行，的是一个方法啊也叫一个方便，啊它只是一个方法一个方便而已，为了啊在提高觉知的同时，能够清楚的看到自己的念头从粗到细。 哇，微的地方，你们能看到的这一个过程。บางทีขังยึดในความสำคัญมั่นหมายตนเองเป็นผู้รู้ บางทีก็ขังตนเองไว้ในความเป็นผู้ไม่รู้คิดไปสารพัดเรื่อง และก็ขังตนเองอยู่ในลักษณะนั้น 是很好，因为伽体的啊，这个特点就是非常的快，啊，效率非常的高。那么最容易出现的问题呢，就是很多人，有些老学员会出现慢心、焦慢的慢。那作者说，啊，还是讲这个知道。有慢心的人，你看到自己吗？ 能看见自己的人是不会有慢心的，他是最最谦虚、最最谦卑的一个人。เรื่องของสมาธิพากันค้นหาบรรพบุรุษของเรา คนแลคนเล่าคนแลคนเล่าค้นหาค้นทางในการที่จะนำตนเองออกจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายเหล่านั้น แม้แต่บุรุษท่านหนึ่ง ที่ศึกษาและค้นคว้าแล้วมาประจักษ์แก้งกับสิ่งเหล่านี้ให้เราเห็นบุรุษนั้นสองพันกว่าปีมาแล้ว有些人来到啊禅机中，会跟尊者说：“我很苦啊，我是世界上最苦的人。”有的人说我很烦恼， 啊，我的烦恼大到啊，我都要怎么样怎么样了。啊，有人说两千多年前有那么一个人，他也一直在烦恼，烦恼为什么要生老病死？如何跳脱生老病死？事情，呃，事情，佛那忘了，忘，但我们却忘了。 ทีนี้เรามาลองมาทบทวนสิ่งที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นวางเอาไว้ให้ชัดเจนลงดู那 当时啊，当他离开两位啊普通人就是修禅定的老师以后，一个人在菩提树下，他有老师吗？大家思维一下，他有老师吗？有没有一本书给他看指引他一条路的嗯，没有。เรื่องเรื่องของสมาธิเรื่องของสติ เป็นสิ่ง เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบมานาน แม้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าก็เราจะอุบัติขึ้นมา เรื่องการทำสมาธิการทำฌานสมาบัติต่างๆเหล่านี้เขาทำมามีก่อนแล้ว那西塔王子如何由一个凡人，我们讲的凡夫啊，变成我们的 是他的微博呢，所以说就一点，清楚的啊，明白的，看自己啊，心不再贪恋啊，把名利财色完完全全的放下。文革，他。 ถ้าจะให้ตมามาสอนเรื่องของสมาธิคงไม่จำเป็น เพราะท่านทั้งหลายเป็นอยู่แล้วทำอยู่แล้ว เป็นปกติอยู่แล้ว呃，刚才有讲过，你该尽什么义务，你该做什么工作，你做着。但是你要时时刻刻看到自己的念头，要能看到自己的心念。 不是等到啊，已经造了业了啊，才发现刚才自己不应该说那句话，做那些事情，因为你的觉知力不够强，不够快，所以往往是我们已经啊做了才后悔啊，才觉得自己刚才为什么那样做呢？ ศึกษามาหลายสิบปี แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตปัญญาของเรานั้น มันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่เกิดขึ้นเท่าที่ควร那西凉王子从皇宫里逃了出来，跑出来。那么，因果佛陀的故事都知道。 他先到了这个修四禅八定的婆罗门的两位老师身边去用功，那所以说下面经常讲到啊修止，我们讲叫奢摩他，就是修止修定的这个部分。或者说修止教他的修止修奢摩他，他可以教，因为。 他从几岁开始就开始修止，修这个禅定，但是没有用，为什么？心并没有改变。ลองลองใส่ใจใส่ความรู้สึกใส่สติสัมปชัญญะในกระบวนท่าที่เราทำคือการสร้างจังหวะ ยกมือไปเอามือมาจะว่าความ

没有真正的在学佛，佛陀示现给大家看的，不是一位老师，两位老师学习禅定，一样，最后一样离开了两位老师，啊，一个人来到菩提树下，佛陀清楚的示现给大家看，禅定是不能了脱生死。 简单说，在我们日常生活中，禅定是不可能解决中解决你日常生活中的每个问题的。ยืนเดินนั่งคู่เหยียดเคลื่อนไหวกับพิตาหายใจอ้าปากสิ่งเหล่านี้เราลองใช้ความรู้สึกใช้สติสัมปชัญญะเราเพื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งกับอิริบทต่าง ๆ เหล่านั้น 嗯，一旦进入这种啊生活他病以后，啊，这个人什么都不想做，啊，不想与人接触，啊，不想讲话，啊，不想工作，不想待在家里。啊，这后还提到，很多人身心很重，非常的执着，因为他认为自己已经很好不起。 我再次提醒大家，病是不生慧的，这种病啊，我不是讲的，呃，中国禅宗讲的那种，讲的是生活搭病，完全是修止的那种病，它是不生慧的。尊者讲，没有智慧出现，啊，只是石头压草，把自己的烦恼暂时压在那边。 啊，当境界现前生风吹又生，你的草又生起来。สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ค้นหาสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวคนทุกคน แต่เราไม่เคยใส่ใจรู้ เราเคลื่อนไหวในแบบไหนเราจะเคลื่อนไหวอีบทแบบไหน เราไม่เคยสนใจรู้กับสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นเราลองหันกลับมาสนใจในอีบทต่างๆ ในการเคลื่อนไหวของเราดู 那佛陀清楚的啊，清楚的事情，大家看，大家一定要清楚这一点。那么，啊，他老人家一个人来到菩提树下，啊，如何啊，彻底的从这个生老病死中解脱出来？如何从自己的烦恼、自己的苦中解脱出来？ 就是我们现在每天要练习，清清楚楚、明明白白，每一个行住坐卧的当下，提起你的决心啊！不是让自己的念头啊，让自己的心啊，一会儿从住从来寺院飞到家里，又从家里飞到生活的工作中啊，一会儿飞到某个对不起你的人身上。 ่ดังที่ท่านตัดเอาไว้ว่าสูตรทั้งหลาย เธอจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเธอมัจจุราชจะตามเธอไม่ทัน所以说，不管过去生、过去世你做了什么，但是这一生是最有意义的，因为你会坐在这个禅期中，在实实在在老老实实的 看到自己的念头，看到自己的贪嗔痴，看到自己对名利、财、色的肆意的那种啊追逐，然后呢，能清楚的知道它，啊，清楚的放下它，清楚的我要当下，这一生这一世是太有意义了。快进来。 ช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันตรงนี้จะพายืนพาเดินพานั่งแบบผู้มีความรู้สึกตัว那么聚七天，七夜啊，我们要做的是，不管行、住、坐、卧，二四六十啊，不管你做什么，是在行道上都算上。 清楚明白的啊，轻松的活在每一个当下的动上，那个动作的动上，เพื่อให้เกิดความรู้สึกเกิดสติสัมปชัญญะในทุกอิเลียบทแต่ไม่ใช่ไปเคร่งเครียดไปเพ่งจ้อง ไปกดทับกับสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกเฉยเพียงแต่เคลื่อนไหวเบาๆใส่ความรู้สึกเบาๆเป็นชีวิตประจำวันของเรา觉知轻松的去觉知每一个动，那扫地觉知、洗脸觉知、手拿起来觉知、手放下，知道，不是专注，不是专注，这个用意词是 没有用心去做，没有用心去做，他做的时候只是轻松的在动的同时知道，非常轻松的去知道，不是带着欲望的，很用心的去做。 การเดินจงกรมการคู่การเหยียด การเคลื่อนการไหว อะไรต่างๆ ให้เกิดความรู้สึกให้เกิดสติสมัชัญญะในทุกๆเรียบทเผลอไปแล้ว เปลี่ยนใหม่กลับมา เผลอไปแล้วกลับมาใหม่กลับบ่อยๆทำบ่อยๆเกิดความรู้สึกเนืองๆตลอดเวลา就这样，轻松的知道。 你十次知道啊，平的反复，从早到晚都知道知道啊，知道的是自己的身，自己的心啊。我们在生活中，我们曾经这样知道过吗？没有，因为我们被自己的生活，被自己的工作啊牵绊着。 你没有办法像这样啊，静静的在知道自己。我自觉说，可以让他想象一下，一年五年，你的生活中你能知道几次？而在这七天七夜里，你能知道几次？所以刚才在说这一生。 ก็ดีคนเก่าก็ดี คนใหม่ที่ไม่เคยรู้ ก็ลองทำลองดูตรงใจทำลองดูว่าการกระทำแบบนี้ มันมีอะไรบ้างเจ็ดวันนี้ มันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเราในตัวของเราบ้างอ老学员呢，啊，修一段时间啊，都会有自己的愿望。 那这里用的词是欲望，说，我该进步，我该修到一个什么什么？那这个说提醒老学员，啊，当下，轻松的活在当下就是涅槃，不要再带着你的欲望，不要再带着一个我，一个很大的我，在不停。 在禅修中啊，在修行的路上再去啊执着。么新学员呢啊，那就是讲到新学员呢，有可能你有很多疑问，那我们有大家看到哪天的桌子上，有人说没有问题，只有答案。为什么你没有实践？禅修就是让大家好好的实践。 通过每个动作的动知道的过程中，你清楚看到你自己的问题在哪里。คนเก่าที่เคยปฏิบัติก็ทบทวนทบทวนความจำของตนเองลองดูจะได้เกิดความชำนาญชำนิชำนาญมากขึ้น嗯，那我们又讲到老学员，老学员 啊，刚才讲到了，啊，就说不要带着一种啊期望，带着一种啊目的，因为这里是有欲望，啊，你的期望，你的目的，使得你停滞不前。你放下，你没有悟到的，面你心的放下，当下你就悟到คนก่บางทีก็อาจะ่าใจ ว่าอะไรก็รู้ มีรู้หมดแล้วล่ะความรู้นั้นรู้ได้ แต่ว่าความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องของความเพียรเป็นหัวใจที่สำคัญ ที่เราจะต้องต้องกระทำสิ่งนั้นให้ต่อเนื่องให้ได้难道老师有时候很用功啊？啊，很用功啊？为什么啊？我还没有怎样怎样怎样呢？啊，或者说 因为你的想要怎么样怎么样怎么样，使得你至今都没有怎么样。好，เพราะฉะนั้นหลักฐานยกแรกที่เราจะร่วมกัน ปฏิบัติกัน ก็คงจะเริ่มต้นกันวันนี้ เมื่อวานนี้อาจจะคุกขัดบ้าง การเดินทาง昨天呢，啊，大家每个人啊一路风尘的 岁月啊，心都是乱的啊！怎么样快点到？有的人很晚才到啊！他有的说，一大早睡起来跟我讲说，昨天晚上好像有个女孩子很晚才来啊！真的要赞叹大家，啊！真的要赞叹大家，做我的天真的不容易。我今天第一天开始了，大家把心安下来，把心定下来。” 啊，那在讲到，修行就是要放下一切，啊，放下一切。那么在这个禅修中，真的放下一切，然后把你的这个觉知力提高，啊，那么回到日常生活当中，啊，你的啊禅机中学的东西才能够派上用上。 ตมาก็ถือว่าได้เปรียบทุกท่านทั้งหลายที่เดินทางมาก่อนหน้านั้นได้พักผ่อน อย่างเต็มที่ แต่ว่าเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าต่างคนก็มีความตั้งใจมาอย่าง เต็มร้อยทุกคน只能说他们二位呢是是是三号就来了。 说的是，是我把他们现在的， <laughs> 因为我要现在就是工作，嗯，所以他们路上不辛苦，啊，没有像大家昨天那样，啊，看到大家真的都很棒，啊，我也是这我好，欢迎大家。菩萨蜜来，我们来解，解，他那菩萨蜜。然后。 เป็นการร่วมกันเดินทาง ไปด้วยกันไม่ทิ้งกันก็ถือว่า เราเป็นเพื่อนร่วมทางเดินร่วมเดินทางด้วยกัน 因为我们是一同走在路上的人。你有把伞来防干，我们พยายาม去将防伞把伞那，去给到目标的。这几天中和以后的这几天中，那现在说你不是寂寞的，那，你有这么多，那同学。 我们的战友，啊，尊者也是一样，啊，昨天讲过，嗯，是做大家最最好的朋友，啊，我可以一直陪伴大家，但是啊，尊者讲，啊，最主要的是你的决心，陪伴你度过，你这一生它真的是非常有价值。บางคน啊，要等了。 บางคนอาจจะเดินช้า在这条路上，有的人可能走得快一点，有的人可能走得慢一点。คนเดินเร็วก็มองดูข้างหลังว่าคนตามหลังเรามาตามหลังมาแล้วทันกันหรือเปล่าคน前面的人不要骄傲自大。 自以为是，谁最后到达终点还不一定。走在后面的人呢，更不要气馁。那离苦是刹那的事情，没有前，没有后。คนเดินช้าก็ต้องสำรวจตัวเองว่าทำไมคนเดินช้าเพลินดูกันอะไรบ้าง ติดขัดอะไรอยู่เลยบ้างแก้ปัญหาเชื่อกันแก้ปัญหากันให้เดินตามกัน เป็นกลุ่ม เป็นหมู่ เป็นคณะ ก็้ามาไป嗯，要看得到，走在后面的人呢，啊，同样也要看得到这些问题在哪。啊，为什么人家修了，越来这个心越 笑了，为什么你修了啊？就没有？这心越修越紧啊？问题出在哪？就是说问题出在看不见自己。那走得快的人啊，也好好的，好好的复习自己，是否生情慢性？是否开始自以为是，觉得自己很棒？真的说，这个。 最可怕的。所以刚才主任讲到，慢心是障碍修行的最可怕的一件事情。所以大家一定要谦虚。เจ็ดวันแห่งเป็นวันเป็นวันแห่งความรู้สึกตัวของเราทุกคน那么这七天，啊，好好的觉知。 好好的对待自己。มีไหมเมื่อก่อนมี แต่ว่า เราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้เราจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวตื่นตัวของเราตรงนี้ให้มากที่สุด这七天，通过你不断的做什么动作跟进行，你会发现 你本来可以清清楚楚的知道自己的身跟心在做什么，为什么啊？过去的这三十年、二十年、五十年、六十年，你不知道自己在做什么。啊？当你清楚这一点以后，更发现你的啊这个。 精进修行的心，更要再去放松，不是再去拼命的去怎么样做一件事情，更要去放松，更要去放下。我们，早，早呢，可能在，这个时间。 เราจะร่วมกันเดินทาง ไปพร้อมกัน เดินยืนเดินนั่งนอนอยู่ในรีบททั้งสี่นี้เจ็ดวันแห่งความรู้สึกตัวตื่นตัวตรงนี้ ให้เกิดพลัง เมื่อก่อนเราอาจจะอยู่กับความหลงเผลอไปอยู่กับความหลงมากเกิน แล้วกลับมากลับเข้าหาความรู้สึกตัวเข้าอยู่ตรงนี้ 强调，不断的强调。嗯，念头来的时候，你的心跑掉的时候，在月光过程中，轻松的知道，不是责怪他，不是讨厌他。哎，我在美国的当下，你怎么又跑回家了？又跑到那个对不起我的人那件事情上去了？不要责怪他，也不要讨厌他。 轻松的知道自己跑掉，然后轻松的回到当下的动作的动上。บางคนอาจจะลังเลสงสัยว่าเอ๊สมาธิแบบนี้กับสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนนั้นจะขัดกันไหม那第一天呢，会有尤其是新学员啊，会有很多疑问、疑虑啊，那么就是还是刚才讲的一样。 没有问题，只有两个，因为你还没有开始实践。龙禅是百分之百实修的法门，你要先实践。今天你把心安下来，好好做一遍手动作。明天早上，孩这么说，保证你明天早上就会知道一些什今天我不得看，了解，干干，干，干，干。 รูปแบบจะเป็นสมาธินั่งนิ่งหรือสมาธิแบบการเคลื่อนไหว อะไรก็ตาม ถ้าเกิดให้ถ้าทำให้เกิดความรู้สึกเกิดสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันกับภาวะของอารมณ์ มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้ง เราสามารถขจัดกับอารมณ์นั้นออกไปได้จากใจของเรานั้นอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้为什么我们一直讲说啊，念头来了不要跑， 要去打压他呢？啊，因为大家要搞清楚一件事情：，我们觉性啊本来就有。啊，就像昨天，我者让大家把手放在后面，每个人清楚的知道这个东西。啊，你只是需要啊，通过不停的动，唤醒、叫醒你本有。 本已经有的这个好东西而已，而不是再去找一个什么东西。所以你不需要去打开，不需要去压它，它是本有的，它来了你轻松的知道，不给压，轻松的回到你本有的东西上。面。 เอาอารมณ์มาเป็นตัวบทบางของตนเอง ก็เลยไม่เปิดใจรับสิ่งบางสิ่งบางอย่างกับการเป็นว่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้น念头来了，你喜欢它，执着，你为什么不喜欢它？你已经跟他在一起生活了那么多年。 你的烦恼习气成了你最好的朋友。当你要放下它的时候，它拼命地拉着你。刚刚回到当下不到几秒钟，那件事情又来了。很多人就会升起烦躁的心，生气，然说：“不要紧，很正常。不然你就不会投胎做人人，不然你早就成佛。”了。 叫声就是这样的，每天在自己的念流里不停的随意流转，看到它不停的在叫上，轻松的回到本有的觉性上来。要怎么样呢？我们用工具，然后看清楚，然后用这个工具，พยายาม，พยายาม，让它发生。 ความรู้สึกเกิดสติสัมปชัญญะสิ่งไหนก็ได้ที่ทำให้เราปลดปล่อยตนเองออกจากเครื่องพันธนาการเหล่านั้นเราต้องก้ความสงบ่ถเราไม่มีการทำงนหรือวาไม่มีการทำงนหรือวาไม่มีการทำงนหรือวาไม่มีการทำงนหรือวาไม่มีการทำงนหรือวาไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนห่นหราไม่มีการทำงนหรือ 还没有会回到当下。那当你的手要动，你一动的时候，什么让你的手动？你的大脑支配，你的觉性让你当下当下动作这些动作。那么当一念觉性提起的时候，觉性跟我们的烦恼习气是不会同时存在的。那一秒钟。 你就是讲那一秒钟，你就是在涅在，那一秒钟，你就是跟佛菩萨是同一个境界。但是没到几秒钟，你又被那那头拉走了。没关系，这是你无始劫以来积累的习气。好，来，我们点灯，再去点燃这盏灯啊。 那目的呢？啊，都是一个目的啊。那这个讲说，就是如何让你学习的东西能运用到你的生活中，解决你生活中的问题。เพราะมองมุมนี้มันไม่ชัดเจน แล้วก็มองอีกมุมหนึ่งก็เกิดเกิดความชัดเจนขึ้นทำให้แต่มุมนี้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนมุมอีกมุมหนึ่ง มองมองเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็มองทางในการเดินก็ไปสู่เป้าหมายตรงนั้น就是说，我们是为了生智慧，用这个智慧去解决我们生活中的问题。不是说我要了再 真正的修行就是在这个娑婆世界，在这个日常生活当中，啊，一点一滴的每一件小事，每一个境界的出现，你如何能轻松自在，拿捏你自己的心念，不再是分别执着，不管是好还是坏。为了 ULO，为了什么？为了让我们不困。 สิ่งที่เราเรียนรู้มาเมื่อคืนนี้การการยืนการเดินการนั่ง การนอนการคู่การเหยียดการเคลื่อนการไหวอะไรต่างๆพวกนี้ทำจนให้เกิดความชำนาญชำนาญกระทั่งว่าแม้แต่กับทำอะไรอยู่ร่างกายก็ทำอะไรอยู่ ให้ใส่ความรู้สึกใส่สติตรงนี้ลงไปเกี่ยวข้องทุกๆเรียบทมันเกิดขึ้นการเคลื่อนไหว今天是第一天 大家试一试，啊，看看你能知道多少。啊，这个也说，我一直强调的是轻松、放松的去知道，啊，因为啊，一个专注的心去知道，这个心是紧的，啊，你是用啊你的紧的心去压你的大脑。刚才我一直在讲这个东西，不要去压它，你压不住它，啊，它无时间来已经。 对柴朋友啊，你要给他，你你现在需要做的只是啊，轻松的知道他来了，很正常，轻松的回到当下。หนทางที่เดินผ่านมาสสามิบปีมันเนี้ยชื่อว่าเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่จะนำประสบการณ์ส่วนนั้นมา แนะนำให้ท่านทั้งหลายนั้น มีความกระชับมากขึ้น嗯，就是说，他讲的 告诉大家，不是书本上读来，啊，几乎没有研究经典，全部都是啊三十多年来啊学习邓中胜、修行邓中胜的亲身的经验。 จะไม่ทำไม่นำพวกท่านทั้งหลายให้หลงติดอยู่ในสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งปวงตรงนั้น每一句话讲出来的啊，不会带大家走错路的。我们就是要带大家清楚的看自己啊。那今天是第一天，从今天开始，不看别人就看。 别人没有错，都是我的问题啊！我就好好的啊，看清楚自己的问题，回到当下。下面我们将要花时间来深观，因为还有几礼拜，我们还要继续讨论、交流、沟通。好，今天就先给大家试一试，让大家轻松的。 在当下，那今天啊，基本上就讲到这儿。今天啊，大家不管是在香港练功，还是你回到啊房间，还是你用站，还是所有的每一个心事动作，大动作、小动作，能知道多少，尽量的去知道。 对，我们来讲的，不知道，如果某一个时刻你不知道，没关系，没关系。知道了呢，很好。记住哦，不知道没关系。有人可能说我刚才一个两个小时跑掉了，啊，没关系，很正常，非常正常。啊，知道了呢，很好，非常棒。 不知道也没关系，也很正常。所以大家一定是抱着一个最最轻松、啊最最自在啊放下这个念心。